بوك تو خمسة وتسعون 95 95. حروف العطف اثنين Konjunktionen 2 Konjunktionen 2. منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ Seit wann arbeitet sie nicht mehr? Seit wann arbeitet sie nicht mehr? منذ زواجها؟ Seit ihrer Heirat? Seit ihrer Heirat? نعم هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت Ja, sie arbeitet nicht mehr, seitdem sie geheiratet hat. Ja, sie arbeitet nicht mehr, seitdem sie geheiratet hat. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل Seitdem sie geheiratet hat, arbeitet sie nicht mehr. Seitdem sie geheiratet hat, arbeitet sie nicht mehr. منذ أن تعرفا أصبحا سعيدين Seitdem sie sich kennen, sind sie glücklich. Seitdem sie sich kennen, sind sie glücklich. منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون Seitdem sie Kinder haben, gehen sie selten aus. Seitdem sie Kinder haben, gehen sie selten aus. متى تتصل هي بالتليفون؟ Wann telefoniert sie? Wann telefoniert sie? هل أثناء السير؟ Während der Fahrt? Während der Fahrt? نعم أثناء ما هي تقود السيارة Ja, während sie Auto fährt. Ja, während sie Auto fährt. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة Sie telefoniert, während sie Auto fährt. Sie telefoniert, während sie Auto fährt. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي Sie sieht fern, während sie bügelt. Sie sieht fern, während sie bügelt. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها Sie hört Musik, während sie ihre Aufgaben macht. Sie hört Musik, während sie ihre Aufgaben macht. لا أرى شيئا عندما أكون بلا نظارة Ich sehe nichts, wenn ich keine Brille habe. Ich sehe nichts, wenn ich keine Brille habe. لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عالية Ich verstehe nichts, wenn die Musik so laut ist. Ich verstehe nichts, wenn die Musik so laut ist. لا أشم شيئا عندما يكون عندي زكام Ich rieche nichts, wenn ich Schnupfen habe. Ich rieche nichts, wenn ich Schnupfen habe. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت Wir nehmen ein Taxi, wenn es regnet. Wir nehmen ein Taxi, wenn es regnet. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب Wir reisen um die Welt, wenn wir im Lotto gewinnen. Wir reisen um die Welt, wenn wir im Lotto gewinnen. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Wir fangen mit dem Essen an, wenn er nicht bald kommt. Wir fangen mit dem Essen an, wenn er nicht bald kommt. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتيه